50 languages. 26 c h a b i s ธรรมชาติ Kudrati nazare. คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะ तुम वो टावर देख रहे हो क्या คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ ตุ้มวู ह ा ड ़ द ด ख กรेเो क อ य ाคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะตุ้มวูดิหาดด ख กรेเो क อ य ाคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะตุ้มวูดริยาด ख กรेเो क อ य ाคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะตุ้มวูปุลด ख กรेเो क อ य ाคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะ तुम वो झील देख रहे हो क्या दी ดิฉันชอบนกตัวนั้น वो परिंदा मुझे अच्छा लगता है दी ดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้น वो दरख्त मुझे अच्छा लगता है ดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ वो पत्थर मुझे अच्छा लगता है ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น वो पार्क मुझे अच्छा लगता है ดิฉันชอบสวนนั้น वो बगीचा मुझे अच्छा लगता है ดิฉันชอบดอกไม้นี้ ये फूल मुझे अच्छा लगता है ดิฉันว่านั่นมันสวย มุเชเย่ขูบสุรตลักตาเฮดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจมุเชเย่ดิลชัสปลักตาเฮดิฉันว่านั่นมันงดงามมุเชเย่บ่ฮอดขูบสุรตลักตาเฮดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียดมุเชเย่บัดสุรตลักตาเฮดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ ये बोर लगता है मुझे ดิฉันว่านั่นมันแย่ ये हैबतनाक लगता है मुझे